بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد ndugu zangu waislam katika muda huu nimependa kubainisha kunako maneno يا شيخ au shekhe wetu al-allama ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala maneno ambayo baadhi ya mahizbi wameyachukulia kama njia ya kupinga au ya kupinga njia ya salafu saleh au kwa maana nyingine wakachukulia maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuwa ndio njia ya kuwapinga masalafi maneno hayo yanapatikana kwenye sharhu آه، الأربعين النووية كن حديث يا العرباض ابن سارية رحمه رضي الله تعالى عنه نفلي فيلي مفنواك من نهاي الشيخ كي كن آه، لقاء الباب المفتوح نا إن شاء الله من نهاي الشيخ ابن ثيمين رحمه الله تعالى نمانينو أمبايو ينيلويك نمانينو أمبايو يبوازي lakini mahizbi wakachukua maneno haya na kuyapeleka katika maana ambayo si yenyewe au katika maana ambayo si ya sawa yote hayo kwa sababu ya matamanio ya nafsi iliyokuwa nayo au kwa kuto kuyafahamu maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwa insha Allah mimi nitapenda niweke sauti ya Sheikh mwenyewe sauti ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akizungumza maneno haya tuyarejee insha Allah naam فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج وهل لنا أن ننتسب إليها وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك جزاكم الله خيرا Naam hapa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kaulizwa mwenye kuuliza akasema fadhila tu Sheikh jazakumullahu khaira Allah kulipe khairi نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج tunataka tufahamu ni nini usalafi kama manhaji je inafaa kwetu kujinasibisha kwenye usalafia au ni juu yetu sisi kumkanushia na kumkemea yule ambaye kujinasibisha kwenye usalafi au ni juu yetu sisi kumkanushia na kumkemea au kukemea jambo la kujiita salafi au na mengine kinyume na hayo Allah akulipeni khairi Hili ni swali ambalo kauliza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye liqa albab almaftuh. Na majibu ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni haya kama yale yale ambayo kayajibu kwenye kayaweka kwenye kitabu chake cha Sharh ya 40 an-Nawawiyya ni kama maneno haya ambayo kayajibu hapa. na maneno haya huwa wanayanukuu sana mahizbi kwa hacha tuyasikilize maneno ya shekhe au majibu ya shekhe Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amejibu vipi tena tuna tafsiri moja kwa limoja naam السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم هم الذين سلفون وقدمونا وتقدموا عليه فاتباعهم هو السلفية شيخنا سيما وسلفي ni kufata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba zake kwa sababu wao ndo ambao wametutangulia sisi kwa hiyo kuwafata wao ndiyo usalafi tuko pamoja eh? وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق واتخاذ السلفية كمنهج حزبي حزبي فلا شك أن هذا خلاف خلاف السلفية sikiliza maneno ya shekhe vizuri mwanzo amesema kwa usalafi ni kufata njia ya mtume na maswahaba hapa shekhe anasema ama kuchukulia usalafi kuwa ni manhaji haswa mtu anajifanya kuwa yeye ndo salafi peke yake akaichukulia kama ndo manhaji yake yeye mtu mmoja huyo mtu akawa anawapotosha bimana na akawa anamuita mtu kuwa ni mpotevu au akawa anamuita mpotevu yule aliyemkhalifu katika waislamu hata kama haki takuwa yuko na wao sikia maneno ama kuchukulia usalafi kuwa ni njia haswa mtu anajifanya kuwa yeye ndio salafi peke yake na usalafi ndio njia yake mwenyewe huyu mtu akawa anawaita wapotevu watu katika waislamu hata kama hawa watu haki wako nayo wao maneno yameeleweka bimaana mtu yuko na haki alafu huyu salafi akamuita yule ni mpotevu aliyakuwa yuko na haki sawa au kuchukulia usalafi kuwa ni manhaji ya kihizbi kihizbi maana kama kundi fulani lina kiongozi wake hizbi ni kundi au ni mtu ambaye amejinasibisha na kundi kundi hilo likawa na mwanzilishi na kiongozi Sheikh anasema bila shaka hilo ni kinyume na usalafi tuelewe maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala huyu mtu ambaye anajiita yeye salafi ambao shekhe amekataa na kumkanusha huyu mtu ni yule mtu ambaye yeye anajiita salafi kisha akawa anaita watu kuwa ni wapotevu kila anayemkhalifu anamuita kuwa ni mpotevu hata kama wenyewe ndio watakuwa na haki tuzungumzie kwa insaf tuwe waadilifu katika maneno hivi ni nani katika masalafi ambao wanajulikana waliwaita watu kuwa ni wapotevu hali ya kwako kwenye haki utupe mfano mmoja peke yake utambie fulani aliitwa kuwa ni mpotevu hali ya kuwa katika haki akanasibishwa na upotevu katika jambo ambalo si la upotevu hilo ni la kwanza ili ni kundi ambalo shekhe yuko anataja huu salafi ambao uko natajwa hapa ambao shekhe aliukataa tuambie ni nani salafi ambaye kamwita mtu mpotevu katika jambo la haki au ni salafi gani ambaye kafanya hizbi au hizbi yani kakundi wakasema fulani ndio kiongozi wetu au fulani ndio kiongozi wa salafia na si mtume sallallahu alaihi wasallam nani katika masalafi tuendelee kusikiliza maneno ya Sheikh السلف كلهم يدعون الى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم Sheikh anasema salafu wote wanalingania kunako umoja. Hao ndo masalafi ha? Masalafi wanalingania kunako umoja. Umoja gani? Wa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama. Alafu mtakuja kutuambia huu umoja wa watu kuwa wamoja kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama ni kina nani ambao wanalingania katika umoja huu na ni kina nani ambao wanalingania katika umoja ambao kinyume na huu ule umoja ambao wanataka kukusanya maibadhi masufi sijui hawa wanani wanalingania katika umoja huo wa batil na ni kina nani ambao wanalingania katika huu umoja wa sawa ambao Sheikh aliutaja umoja ambao una unawalingania una, una watu kwenye kitabu na sunna shekhe anasema ndo salafu wote walikuwa wanafanya hivyo sio leo salafu wakakundi ah salafi wote kwa ujumla walikuwa wanalingania kunako umoja wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam naam wala yudhalliluna man khalafahum an ta'wil nasikia maneno ya Sheikh wala hawamuiti mtu kuwa ni mpotevu kwa kuwakhalifu wao kwenye mambo ya ta'wil mfano imamu nawawi rahimahullahu taala katika mambo ya tawil alijitahidi kama mujtahid akajikuta amekosea ame, ame katika tawil salafu salih au masalafi hawambidishi imamu nawawi wala wamiti imamu nawawi kuwa ni mpotevu hundo usalafi ambao shekha utaja na masalafi wote ukisikiliza wanafundisha wanakutajia mawani na dhawabit za kumbidisha mtu utakutana hili wanalisema kuwa salaf hawambidishi mtu na kumita kwani mpotevu ikiwa kama amekosea katika jambo la ta'wili ko hundo salafi ambao shehe kwa nataja anasema hundo salafi kinyume na leo salafi wa kumita mpotevu mtu ambaye yuko katika haki kinyume na leo salafi ambao shekhe wakataza wakakundi watu wakajichukulia kama ni kakundi kama mtu fulani na kiongozi wao wengine ambao hawamsapoti kiongozi hawako pamoja na wao ule ndio usalafi ambao shekhe amekataza ama usalafi ambao shekhe anautaja hapa ambao ndio usalafi wenyewe ni usalafi ambao unalingania watu katika umoja wa kitabu na sunna na kuto kumuita mtu mpotevu kwa sababu ya tawili bimaana alikosea katika tawili طيب afu sikiza Sheikh akasema aje اللهم إلا في في العقائد فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال isipokuwa Sasa Sheikh anasema isipokuwa katika mambo ya aqida masalafi wao wanaona kuwa mwenye kukhalifu katika hilo ni mpotevu kama kauli za masalafi yule ambaye amekosea katika aqida masalafi wanamuona kuwa ni mpotevu na itikadi ya ahlusunnah wal jamaa zipo na wenye kukhalifu kwenye itikadi wanajulikana ni kina nani kwa masalafi wenyewe wanambidiisha yule mtu ambaye amekhalifu kwenye masaili ya aqida sawa tunaendelea أما م- م- المسائل العمليات فإنهم يخففون فيها كثيرا ama katika masaili ya amaliyat, masala ya furuu ya kifiqhi, eh? wenyewe masalafi huwa wanahafifisha sana, hawamkaribii mtu na kumbidiisha na kumita mpotevu kwa kuhalifu kwenye masaili ya amaliyat, masaili ya kitikad ya, ya, ya, ya kifuruu ya kifiqhi masalafi hawamiti mtu kuwa ni mpotevu katika hilo, na hili ndiyo letu masalafi wanalingania katika dawa salafia wote wanalingania katika hili hutomuona salafi ana khalifu hili wala hili wala hili bali salafi anambidisha mtu ambaye kakosea katika masaili ya kiakida baada ya shurutu ni dhawabit na mawani zote pale kuwepo wanambidisha lakini katika masaili ya kifuruu masalafi hombidishi mtu na hili ndio ambao masalafi wako nalo na ndio salafi ambao Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anautaja tuendelee لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه Sheikh anasema lakini baadhi ya wale ambao wanajinasibisha katika usalafi za mazetu hizi imefikia kipindi wanabimana wanamuita mpotevu kila aliye khalifu hata kama mtu huyo haki atakuwa yuko nayo na yeye wewe waadilifu salafi gani ambaye yuko katika salaf saleh huwa anamuita mpotevu mtu ambaye yuko na haki afu tuambie mmoja tu peke yake aliwahi kuitwa kuwa ni mpotevu hali ya kuwa yuko kwenye haki huu sana afika kama huu wa kuwaita wapotevu watu hata kama wako katika haki ndo usalafi ambao Sheikh Ibn Uthaymeen alikataa sawa tuendelee kumsikiliza Sheikh rahimahullah naam واتخذها بعضهم منهجا kama كمنهج alahzab الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام alafu wakauchukulia baadhi yao usalafi kuwa ni manhaji ya kakundi sikia kama makundi mengine ambayo yanajasibisha katika Uislamu ukirejea kule katika nani sharh ya, ya al-40 an-nawawiyya Sheikh akataja tabligh akataja ikhwan maikhwani ni kakundi kana kiongozi ambaye ni Hassanul Banna tablighi ni kakundi ambako kana kiongozi ambaye ni Muhammad Ilyas kwa watu wakachukulia Sheikh na wakaripia wale masalafi ambao wanaochukulia usalafi kama kakundi haswa kama makundi mengine katika makundi ambayo yanajazibisha na Uislamu kakawa kakundi ambako kana uongo kana kiongozi haujaingia makoka kundi hauko salafi Sheikh ndo akawa anakemea kundi kama hizo sawa tuendelee tusikie وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم kwa hiyo Sheikh anasema hili ndo ambalo linakemewa hili la kufanya kakundi au kumwita mpotevu mtu ambaye si mpotevu bali kunasemwa tizama kunako madhehebu ya salafu saleh tizama kwenye njia ya wema waliotangulia kipi walikuwa wakikifanya katika njia yao Sheikh ndo anatuambia tizama kama ni salafi kweli acha ukundi ukundi utizame katika njia ya wema waliotangulia ambao ni maswahaba na tabiuna na atba'u tabiina kipi ambacho walikuwa wanakifanya wao kama ni salafi alafu sasa utwambie kati ya hawa masalafi na nyinyi kina nani ambao wanafanya yale ambao walikuwa wakifanya salafi kwa dalili تندل لكم الله الشيخ رحمه الله وفي وفي ساعة صدورهم من الخلاف الذي يسوغ فيه الاجتهاد حتى انهم يختلفون في مسائل كبيره في مسائل عقديه وفي مسائل عمليه شيخ shekhe anasema kisha utizame katika khilafu zao eh? utizame zile khilafu ambao walikuwa wakihitilafiana khilafu ambazo ni za jitihada walikuwa wabidishani kwenye khilafu za jitihada salafu saleh vile vile anasema Sheikh bali walikuwa wanatofautiana hata katika masaili makubwa katika masaili ya akadia hapa anakusudia furuu al-i'tiqadi sio nani yale akadia e, e, e, ambayo ni ijma ha? anakusudia yale masaili ya furuu al-i'tiqadi tutakuja kuyaona ni yapi na vile vile walitofautiana katika masaili ya amalia katika masaili ya furu ya kifiki wametofautiana salafu saleh na walikuwa wabidishani katika hilo sawa sasa shekha anasemaje فتجد بعضهم مثلا ينكر أن يكون الرسول رأى ربه وبعضهم يقر wa tara ba'dhum yaqul in alladhi yuzan من في, في, في يوم القيامة هي الأعمال بعضهم يرى أن أن العامل هو الذي يوزن بعضهم يرى أنه, أنه صحائف الأعمال هي التي توزن وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا Sasa shekhe anasemaje ngo utawakuta baadhi yao mathalan wamekanusha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama hakumuona mula wake katika ile safari ya Isra na Mi'raj kuna ambao wenye kuna katika salaf katika masahaba walio walio walio waliosema kuwa mtume swalla salama hakumuona Allah kwenye ile safari ya, ya, ya Mi'raj na wengine wakasema kuwa amemuona hani katika masaili ya furu'ul i'tiqad ambayo hata Imam Dhahabi rahimahullah amesema salafi hawabidishani katika hili ni masaili ya furu ya itikadi na wengine wanaona kuwa eh, kitachopimwa siku ya kiyama ni matendo na wengine wanaona kwa kitachopimwa siku ya kiyama ni yule aliyetenda matendo na wengine wanaona kuwa kitachopimwa siku ya kiyama ni, ni zile ni vile vitabu vya waja ndio vitapimwa na wengine wanaona kuwa vyote hivi ndio vitapimwa vyote vitatu kwa hiyo hadi masaili ya furu'ul i'tiqad wote walikubaliana kuwa mizani siku ya kiyama ipo mwenye kukanusha mizani huyo anakuwa amekanusha katika masaa ile ya kiitikadi ambayo wamekubaliana nao salafu saleh huyo anakuwa ametoka katika sunna mwenye kukanusha mizani lakini salafu saleh wote wamekubaliana kuwa mizani siku ya kiyama ipo lakini wakatafautiana kitachopimwa ni matendo au ni mtu mwenyewe au ni vitabu zile suhufu ndio zitapimwa au Kwa hiyo wakawa wametofautiana katika hii masala ya furu'u al-i'tiqad. Katika haya masaili haya hawabidishani salafu salih. Hawabidishani. Na vile vile masalafi hawabidishani katika haya. Vile vile katika eh eh anaendelea msikilize ni sharia ندليا nikah fi faraid fi في الفرائض في العدد في البيوع في غيرها ومع ذلك لا يضلل بعضهم ba'd فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء Sheikh anasema vile vile wakatofautiana katika masaili ya kifiqhi katika masaili ya kifiqhi mengi katika mlango wa ndoa, mlango wa eda, mlango wa faraidhu mirathi, eh, mlango wa biashara na mengine walikuwa wanatofautiana salafu salih na yote hayo hakuna ambao walikuwa wanasema wenzao ni wapotevu ama usalafi kuchukua kuwa ni kakundi haswa mtu akawa anamita mpotevu amtakaye na kumuingiza mtakaye hili ndio jambo ambalo sisi hatulikubali Sheikh anasema hivyo Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala naam السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا و... kwa hiyo usalafi ni kufata njia ya wema waliotangulia kwenye akida kwenye matendo kwenye akhlaq na vivyo katika ku, ku, yale ambayo wamekubaliana na yale ambayo wameikhtilafiana katika masaili huo ndio usalafi. Bi maana usalafi ni kufata njia ya wema waliotangulia. Moja katika aqida, mbili katika matendo, tatu katika tabia, nne katika yale ambayo walikubaliana na kutofautiana na kuoneana huruma pia. Sawa? Kama qala Nabii alayhi salatu wasalam, mathalu muslimina fi tawaddihim wa كمثل الجسد الواحد أو قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر na mshaka malizia kama jinsi alivyosema Mtume SAW hakika waislamu katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni kama mwili mmoja kiungo kimoja cha mwili kikishtakia viungo vyote vinapata maumivu vyote kwa shekhe akawa usalafi ambao aliukataa ni usalafi gani? Akasema ni ule usalafi wa watu kufanya kakundi na kiongozi wao na kumuita mpotevu kila mtu hata kama atakuwa katika haki ama usalafi wa kufata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama na maswahaba zake kwenye itikadi na matendo eh? na katika yale ambao walikubaliana masalafi na yale ambao wametofautiana huu ndio usalafi ambao shekhe ameuzungumza kwa hiyo fatwa au maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah taala ni maneno yapo wazi maneno sahihi lakini wenye kuyanukuu ima wanayanukuu kwa matamanio ya nafsi zao au wanayanukuu kwa kuto kuyafahamu na kutaka kuona labda kuwa Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah taala aliwazungumza masalafi kwa ubaya la sio hivyo na ndio maana kule kwenye riadhu eh, eh, kwenye sharhu ya 40 nawawi rahima eh, eh, ya Imam Nawawi rahimahullah Sheikh akataja lakini na hako kakundi kwenye kanafanya hizb eh, hizbia katika usalafi japo kwa kako kwenye makosa lakini ndio kako karibu katika kupatia au ndio kako karibu na lusunna kwa sababu gani makosa yake kale kakundi ni hayo kuwachukulia kuwa, kuwapotosha watu ovyo na kuwaita wapotevu na kujifanya kwani kakundi fulani lakini kanapatia mengi kuliko makundi mengine aliyataja hayo shekhe kule kwenye eh, sharh ya al-40 an-nawawiyya ameyataja hayo lakini sisi tunasema hivi sisi hatuko pamoja na kakundi kenye kufanya hizbia kuwa kakundi fulani kakuwapotosha watu ambao mpaka hata wengine wakataka kusema kwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen yameelekea kwenye haddadia kwa sababu haddadia wafuasi wa Mahmud al-Haddad wao ndiye ambao wanampotosha mtu hata iko katika haki mpaka wakafika kusema kuwa Imamu Nawawi ni mtu wa bid'a Ibn Hajar ni mtu wa bid'a kwa sababu amekosea katika tawil na Sheikh kataja hayo na wale walikuwa wanajinasibisha katika usalafia haddadia wakambidisha Imam Nawawi Ibn Hajari na wengine wakaa kama kakundi fulani wakamfata shekhe wao Mahmud al-Haddadi hivyo ndivyo kundi ambavyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alikemea ulikuwa ukijinasibisha katika usalafia na kuwa na tabia kama hiyo lakini sio ile kundi ambayo inafata njia salafu saleh lazima tuelewe katika hiyo sasa acha tuone e, Sheikh Abdul e, Aziz Rais alifasiri au taaliki aliyoiweka juu ya maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ili tuweze kuyaelewa ili tuweze kuyaelewa zaidi sawa hata tufuate kwenye audio ya kufuata insha Allah